كان الجبروت أوما تبصر في الشيشان ظلما أوما تبصر أطفالا تموت أوما كنت بيدك Šta je Kur'an? Ovo što bi rekao jedna sura Jasin. Znači ostalo je upitno kod njega. A kad bi pravio peticiju koja je najizretnija sura u Kur'anu, opet je on se zadržao kod Jasin. Zato što mu je to neko tako dočarao i on tako shvatio. Sura Jasin ima svoje veliko značenje, ali nema odgovorno tvrdi ni jednog pouzdanog hadisa koji izdvaja suru Jasina na ostalih suretima. ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو Ne čovjek biti musliman ako ne klanja, ako ne posti, ako ne obavlja hađ, da daje zekija, to su islamski šartovi. Kad se mogu pripisivati islamu, moraš imati ove, ove uslove. Ali ako hoće da kaže da si ispravno shvatio je namjer, onda moraš biti spreman da budeš vojnik za ovaj emanet. Vojnik ove djede. Da ovaj ti može da izvrši mobilizaciju kada god mu se čekaju.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 Ovaj dunjaluk je vrijedan samo u slučaju kada čovjek iskoristi svoje vrijeme, za koje će i tekako biti pitan. I nije se Allah šanu u džaba zakleo vremenom, a vreme je dio dunjaluka, da je svaki čovjek upropašten. A onda pravi izuzetak da to nisu jedino oni koji vjeruju. Dobra djela čine, naređuju dobro i na tome se strpe. Znači, ovaj dunjalu kako dobro ahiretski ne unočimo, onda smo hasirini u pravom smislu riječi. U pravom smislu riječi smo onda hasirini jer smo izgubili ne dunjalu, dunjalu ćemo i nako i nako izgubiti. I od njega na naj svijet ništa polijeti nećemo osim dobri i loši dijela. Ali ako izgubimo iman, ako izgubimo dobra djela, ako, ako izgubimo osjećaj za neređivanje dobra i osjećaj za saburom, onda ćemo propastiti ono svjetski život koji je vječan i on je za ebeda. Pa zbog toga, govoreći o takvalutu, želimo da ubrizgamo u svoja srca i svoje duše osjećaj pravog postavljanja u pogledu ovoga dunjaluka. Da dunjaluk bude onako kako i treba da bude sredstvo do pravog cilja. Zato analiziramo svaku riječ u Kur'anu i se spominje takvaluk ako nam Allah Đelešanu mu dade zdrave i života i slobode govora, Kur'an nam ostaje za analizu dok nam god Allah Đelešanu ne uzme duše. Pa ćemo analizirati i druge termine u Kur'anu. Ali evo nas sada ako takvaluka i tamo što smo završili sa surom Nahzab, koja je puna poruka i pouka, Jer govori s jedne strane o džihadu, govori s druge strane o poslaniku ali se radu o sram i njegovom poročnom životu. Završava ova suda sa velikim emanetom koga su prihvatili ljudi, a to je emanet došenja emaneta ove vjere. U taj emanet spadaju one personalne obaveze, ali su one svakako se podrazumijevaju i ne, mogu, ne može čovjek biti musliman ako ne klanja, ako ne posti, ako ne obavlja hač, ne je zekija, to su islamski šartovi. Da bi se mogao pripisivati islamu, moraš imati ove, ove uslove. Ali ako hoćeš da kaže da si ispravno shvatio je namjet, onda moraš biti spreman da budeš vojnik za ovaj emanet. Vojnik ove vjere. Da ovaj tim može da izvrši mobilizaciju kada god mu se čepne. Ne zbog toga da bi tebi činio zulom, nego da bi ti sin Adamov bio podignut na velike stepene na ovom svijetu, sačuvan od mnogih iskušenja, evo prijete nekim zemljotresima, i kažu da će se ponovo Banja Luka trijesti, petljaju se u gaj, jer samo Allah zna tajne nebesa i zemlje, oni mogu da pretpostavljaju. Ali s druge strane, mi se ne bi čudili da se trese, da se trese mnogo pristatiji grad ili mnogo vrijedniji gradovi od, od muslimana, a kamoli da se zatrese Banja Luka, u kojoj ima planeta majmuna odgovorno govori. Ljudi koji i majmun više ima kulture i civilizacije nego oni koji su politički slobni snage da odu u Vukovar i da kažu da se vole žrtvama. Da učiš jedna šest nakon toga kog može ti ja činio, to je To je isto opet širk. Ali nemaju snage kad su pogledu, jer to su njihovi tamo anamoni. Ali nemaju snage, iako od toga mi svaho koristi nemamo. Da to će i mladi čitati zajedno. I da se izbiru čitavom bošačkom narodu. Mi ćemo gledati kako islam traži da se postavimo. A nećemo plaho živiti i neke koristi velike imati od toga što će nam se neko izviruti što je blizu pola miliona ljudi poklao i pobio i ostale raselio. Pa je naređivanje dobra odračanje od zla. To je taj emanet koga bude imao, Allah će ga spašavati od tih najvećih katastrofa koje može zatisniti ovaj dunjavu kao što je zemljotres, poplave, razni tsunami i razne vidove, razni vidovi kaštjavanja od strane Allaha te barake wa ta'ala, a zemljotres nikad neće doći jednom narodu dok taj narod ne uradi nešto što je Allah Đelešanu zabranio. Potresla se jednom zemlja Medine u vreme Omera radi Allahu ta'ala anhu, pa je rekao, pit bismillah, i nije se od tada više pomjerila. Rekao je, stiži se zemlje u ime Allaha Đelešanu. A ko je rekao? Omer. Omer od koga su vjernici vješali u smislu da nije šta primijetio kod njih, da ne valja. Od koga je njegov vlastiti šeitan vješao. Onda s jedne strane i šeitan s druge strane. Tako da ako vidimo bilo kakve katastrofe u jednom narodu, pa i ovaj genocid koji je bio nad ovim narodom, možemo slobodno kazati da je to bila kazna od Allaha Đalešanu, jer mi vidimo i pored toga da mi se okupljamo svake godine u Srebrenici, da kažemo mi, dio našeg naroda, od toga mi potičemo, ali pouke, nimalo da sakupimo, da se radi pouke okupimo, Pouka je bitna, a ono okupljanje je šerijetski upitno. Pa molim Allaha te bareke ve ta'ala da budemo od onih koji su vi strano shvatili emanet i koji će ga nositi sve dok ne dođe pobjeda Islama i dok ne dođe ona naša personalna pobjeda, a to je da uvijemo kao muslimani, kao šehidi na Allahu te barek evo ta'ala putu. A nakon toga dolazi sura sebe, zatim sura papir, a zatim sura jasin u kojima se ne spominje riječ na kvalitu. Znači nema ovog oblika glagolskog bojte se ili takvalu kao imenca i tako dalje, pa se tu nećemo ni zadržavati, a to nimalo ne umanjiva vrijednost ovih nabrojanih sura. Naprotiv, naš Bošnja shvatio pogrešno i kada me pitao i pravio peticiju šta je Kur'an ovo što bi rekao jedna postura jasi znači ostalo je upisno kod njega a kada bi pravio peticiju koja je najvrednija sura u Kur'anu opet je on se zadržao kod jasi zato što mu je to neko tako dočarao i on tako shvatio sura jasi ima svoje veliko značenje ali nema odgovorno tvrdi ni jednog pouzdanog hadisa koji izdvaja suru Jasin nad ostalim suretima. I svi hadisi koji govori da je sura Jasin, da je ona srce Kur'ana, učite mrtvima i tako dalje, svi su to ima ili su apokritni ili su jako slabi hadisi, a ovo je stvar akide, ibadeta, pa se po ome nikako razbi ne može. Ali to ne znači da ove sure nemaju svoje veliko značenje, jer svaka sura je od Allaha subhanahu wa ta'ala i ona ima svoje veliko značenje i velike hikmete. Na jednom mjestu samo u suri As-Safat se spominje riječ na kvalu, pa ćemo to ispomenuti. Naime, u 123. i 124. ajetu Allah te barek je od dana nakon toga što je prije u stvari toga govorio o izaslanicima i poslanicima, kako su dolazi svojim narodima i opominjali, navodi slučaj Ilijasa, sallallahu alaihi ve sellem, jednog predavitog poslanika i zaslanika, kako se on odratio svome narodu. Pa kaže uzvišeni, inne Ilijase, le minel mutsalin. I zaista je, kaže, Ilijas poslanik bio iz kale li kavmihi, ala tattakun. Kada se obratio svome narodu i rekao je, zar nećete Bogo biti. Ova riječ, što ćemo kasnije navoditi neke primjere, uglavnom, kada se spominje riječ takvaluk, ona ima svoje specifično mjesto. Nije od sunneta kada se čovjek udari da kaže Alhamdulillah. Rekao je Asha kada je pao u jednom pohodu, pao je pa je rekao Alhamdulillah. Pa mu je rekao poslanik alaih salatu wa salam, bel kul, bel kulu, bismillah. Ne, recite bismillah. Podnosti u ime Allaha Čelešanu. Alhamdulillah ima svoje posebno mjesto. Kada se najedeš, ne kažeš te stavljula. Ili kada izađeš iz zahoda, ne kažeš alhamdulillah. Znači svaka od dova i od zikrova i od ovih plemeniti riječi ima svoje mjesto. Pa tako i riječ hvalu kada se koristi uglavnom ima mjesto ili stepe upozoravanja upozorava se da se čovjek probudi na kvadrat. Da ne bi slučajno zaboravio određena pravila ili određene naredbe ili ostavljanje zabrana. Jer je osnova, de, de, osnovna definicija takvaluka da se izgradi između čovjeka i onoga što je Allah zabranio ograda. Ereda koja ga štiti od tih grijeha. Znači ti bi mogao preskočiti ogradu. Ti bi mogao još stavati ili je slušiti ako je slaba. Ili ako je zavištena samo. Lako bi je mogao prekoračiti. Ali zašto je ne prekoračiš? Zato što se Allah subhanahu wa ta'ala bojiš. Pa i ovdje slučaju kada Ilijas se obraća svome narodu, on im kaže, Ela tetnakur, zase nećete bojeti Allaha Čelešanu, u pogledu naredbi i zabrana s kojima sam ja došao. Pa zato kada čovjek čovjeku kaže boj se Allaha, znači tomu ne govori samo nakon iz čista mira. Nije sve pod vinklom. Pa ovaj ne treba da kaže boj se ti jer je to opasno i oholost. Nego odmah treba da pita, brate, šta je problem? Allahumme ja'alni minel mutaqin molim Allah da budemo od Boga bojasni šta si primijetio kod mene ili šta bi trebalo popraviti. A onda idemo do sure Sad. Te plemenite sure koja isto tako pravi poređenje ili pravi razliku između oni koji su bogobojazni i oni koji čine nered na zemlji. Znači, bogobojazan čovjek, na, na dunjalu ko već živi jedni posebnim dunjalskim džennetom. Sačuvanje od svi ti poruka, sačuvanje od svi ti neki neizvjesnosti. On ne hoda čujem po dužimu ratno stanje, neku noć u tri sata se potježu pištoli, ima i ranjeni, i ovakvi onakvi. To se neće desiti bogobojaznom čovjeku. Šta će bogobojazan čovjek u tri sata? na kjetni pod šankom i gleda u nekakvu spod, spodangu koju niko nije tijelo ni vrane da, da mu čuva pa je došla da bude konovaca. Neprirodno je kada bi rekli da to može da se nekoliko ljudi nadmeće oko jedne žene i zato u našoj šerijatu je to zabranjeno kada se čovjek ženi ako već je neko u prigovorima, pregovorima, oko određene mlade, drugi ne smije da uđe, u, što bi kazali, na liniju i da prekida tu vezu, da bi se dopačao te mlade dok ta isti muslima ne odustane i ne bude jasno da on više neće ponovo počinjeti da ljudi toj dotičnoj brak. I zato bogobojazan čovjek, on je prirodan, prirodan, prirodno stvorenje koje živi na ovom svijetu, i dunjaluk je zaista, ako možemo kazati, lijep, uslovno rečeno, kada ima mutekija na dunjaluku, a dunjaluk je onako prokljet. I to je rekao poslanik kada je salatu u sram, a pogotovo kada prokletnici budu većina i oni na dunjaluku živi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pravjeći razliku i nikako ne dovodeći da se mogu sjednačiti i sjednačiti pokvarenjaci sa bogobojaznima, pa kaže u 28. ajetu Am neđalu ladina amenu wa amilu sali adi kel mufidine bil ard, am neđalu mutakine kel buđar. Kaže uslišeni, da postupiti sa onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji nered na zemlji Znači, sami ti da čovjek vjeruje, i da čini dobra djela. On ima poseban status, status koja Allah subhanahu wa ta'ala. Ili da li ćemo, kaže, postupiti sa bogobojaznima isto kao sa griješnicima? Znači, onaj koji je bogobojazan na dunjavuku, on je zaštićen od Allaha subhanahu wa ta'ala. On ne treba nigdje da uzma kafsko osiguranje ili nekakvo drugo kamelija, ili ovo ili ono osiguranje, on se osigurao kod onoga koji je mutevokir, koji je Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal mevla, ni'mal nasir, koji je najbolji zaštitnik i pomagač. I zato kada su neki veliki muslimanima htjeli da im predlože po službenoj dužnosti da imaju advokata, a advokat se dadne od strane države da samuti vodu to maznovu pa da što više nadrlja. Pobožni su znali kazati hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan je meni Allah kao toka da me Allah zastupa. Ni'mal maula wa ni'mal nasir jer je Allah najbolji pomagač i najbolji zaštitnik. Kaže, a da ćemo mi spojiti one koji vjeruju i dobra djela čine sa onima koji čine nered na zemlji, ili da li ćemo izjednačiti pobožne, bogobojazne, kel buđar, sa onima koji čine nered, nered na zemlji, nikako se to ne može, ne može dogoditi. Ovaj ajet ima jednu uvertiru. Mi često čujemo, kaže, učen čovjek, On je, kaže, na posebnom mjestu. On ima, kaže, zvanje. I tako dalje, i tako dalje. Pa Allah Đelešanu objašnjava nam ko je to stvarno na poziciji i ko to ima veliko mjesto. A ovaj ajet nam je uvertira ili najava toga. Znači, ako hoćeš da budeš mu tepija, onda ćeš dobiti i veliko zvanje na ovom svijetu. فالله جل شأنه كاشي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجون رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كاشي الله جل شأنه Zar أولاي koji po noći dije pred Allahom subhanahu wa ta'ala i utječe se želeći onaj svijet i želeći Allahu te bareke o ta'ala milost, a onda u dodatku ajeta kaže kul hel jeste u ljudine ja'lemune Vol ljudine la ja'lemun innama je tadakkaru ulul alba jesu listi oni koji znaju i oni koji ne znaju to jeste jesu listi oni koji imaju ove osobine, da žive od nekog perja koga su negdje često, znači, na upitnoj adresi našli i sa njim se kitije, nego su oni opisani, oni se uzdižu dobrim djelima. Oni su kaimi, kaniti, sađidi, oni imaju osobine, znači, pobožnjaka koji idu drugih spava, on se približava Allahu te bareke ve taala pa mogu li onda takve osobine mogu li takve kategorije ljudi biti sa običnim ljudima koji ništa ne znaju onda reci kul hal yastavi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab Reci, mogu li se izjednačiti oni koji znaju kako se Allah obožava i oni koji ne znaju Ovo je pouka za one koji su razumom obdanili. I zato Allah Čelešana na drugom mjestu kaže Innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema Zaista se Allaha Čelešanu od njegovih robova najviše boje učeni. I ti sada staviš učeni i vidiš ko je pobožni. Hoća ili nema neka koja ne zna nijedne terekejpe što znači u prevodu. Pa često nađeš da je njena bogobojasnija Zato što ona spominje Allaha će da čemu džabe, ne džabe za sevape, a neko to radi samo za čevape. za haule wa la kuvete illa billa. A sad mi vidimo da sure Zumer. Sura Zumer, draga moja braćo, skupovi. Ne skupovi neke piranije gdje se ljudi opuštaju na nedozvoljen način, nego skupovi na sudnjeme dana kada će ljudi biti okupljeni i u velikom strahu, taj veliki skup od kada je ljudski rod došao na ovu zemlju, pa do sudnjega dana tu će se ljudi okupiti. To će biti taj skup, pa kako proći na tom skupu? Hoće li Allah subhanahu wa ta'ala sa nama biti zadovoljan? Zato nam uzvišeni kaže, Kul ja ibadijel ledina amanu, ittaku rabbekom, للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله وافية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كاش مثل شني رتي أو ربو بموي كي يريد بويت سبس بدار سوغا onome ko na ovome svijetu dobro tijelo bude činio, nagrada je ogromna. Allahova zemlja je prostrana samo za one koji budu strpljivi. Takve će Allah će nešanu nagraditi bi gajri hisan. Neće se njima ni načunati. Allah će im dati svog izobilja koliko god Allah subhanahu wa ta'ala bude tijel, a Allah je milosti prema onima koji se budu bojali svog gospodara, pa zbog toga molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo potrpije na dunjavku dok ne sretnemo gospodara, أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد إذا يسمو أصول الزمن koju nećemo ove hudbe ni moći završiti, jer Kazali smo malo prije, upravo takvaluk se i koristi da bi upozorio ljude na određena vremena, na određena, na određena stanja, na određene ibadete, da tu obrate pažnju i da se pripreme za taj dan, to vrijeme ili određene situacije, to jeste da budu bogobojazni do tog momenta, do tog dana i te prilike, kako bi od te svoje bogobojaznosti imali, imali veliku koristu. Allah Želešanuhu objašnjava kakav će biti slučaj sa nevjenicima koji će se pržiti u džehennemu da nas Allah žele šanu sačuva. Kaže lehu min pelkim zulelum minen na, o min tahtihim zulel, zalike ju kovifu Allahu ibadahu, ja ibadi fattakun. Nadima će, kaže, biti naslage od vatre, a ispod ti isto tako naslage od vatre. Time Allah straši robove svoje, o robovi moji, budite bogobojasni ili o robovi, bojte se mene. Znači, naslage džehennema nad onima koji budu zlopotrebili takvalu ili koji budu zlopotrebili ovaj din ili koji budu bahati prema ovome dinu i misle da je to samo iluzija neko njoj priča da bi potrošio vrijeme da bi ljude zabavio s nečim a da to nije hakika i suština a mi znamo da je to veća suština nego što je suština da mi govorimo, kako kaže Allah tabareke wa ta'ala. A zatim Allah Želešanu uvijek u Kur'anu i ovo je jedan od dokaza da je Kur'an nad naravom. Vi znate neku drugu knjigu koju čitate. Često ako bi preskočio par rečenica, pošao dalje, ne mre se uzvoditi. Slušaš neko predavanje, upadneš u pol predavanja, treba da skontaš o čemu neko govori. Čitaš znači neku knjigu, ako nekoliko rečenica preskočiš, već ne znaš o čemu se ono radi, o čemu se radi. A zamisli onda da okreneš nekoliko stranica ili spreška, spreskašeš knjigu onako, možda na kraju ništa ne bi se okoristio, ne bi shvatio o čemu pisat govori. Sad Kur'an obraća nije tako. U Kur'an nekada prvi ajet kaže nešto, a zadnji ajet možda u toj suri ti daje potpunu predstavu. Pa ja prošto prvi ajet, ja prošto zadnji, znaš o čemu se govori. Šta je tema? Šta se govorilo o tome? Pa tako je samo Kur'an, takav je Kur'an. I to je dokaz da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala koja ostavlja čovječanstvo bez teksta. Pa evo mi smo citirali primjer radi 16. ajet. Evo nas sada na 20. ajetu. A kao da je ovaj 20. odmah 17. Pa odgovara, jer kad mi znamo prirodu Kur'ana, ovo je prvi ajet koji straši, zastrašiva. A onda Allah će šanu donosi radosne vijesti, jer vjeri živi između straha i nade. Pa kaže, ali u takvom obliku baš pravi odgovor i smirenje za vjernike. Kaže, lakin ili ledine takav rabbahom, lehom gudakum min tauqiha, غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد kaže oni koji se gospodara svoga budu bojali čekaju odaji tako je kod preveo i ima smisla ali čekaju guraf Guraf je od gurfa. Čekaju, znači, sobe. Znači, ne jedna soba, nego sobe u množini. Znači, više od tri sobe. Od tri pa gore. Samo Allah zna. A kada znamo opet prirodu dženneta, to je, tu nema ni malo štetarenja. Guratu mi peokriha. Znači, sobe na sobama. Jedne na na drugima prave zgrade, pravi neboderi čendetski. Kurakun nadmijetun tečinim tahtihel anha. E ovo nemaju ovi tornjevi ni u Dubaju, ni u Vašiktonu, ni u Njorku. Može se biš prolašti, drugi iseti. Ali ne može napraviti na dunjalu koliko toranj i neboder, a da tako lijepe teku rijeke ispod toga. Džennetske rijeke. To je Allahu obećanje. La yuklifu Allahu mi'ad, a Allah neće prekršiti svoje obećanje. Znači oni koji budu bogobojazni i budu strahovali da Allah subhanahu wa ta'ala, takvi će imati posebne odaje u džennetu i to je radosna, to je radosna vijest za nas. Dalje kaže Allah tebareke wa ta'ala u 24. ajetu أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Kaže, da li isti onaj koji će se na sudime danu lice svojih zaklenjati od strahovite patnje, znači zbog bojaznosti koje je imao na dunjalu, ko će se, neće se bojati na sudnjeme danu i neće svoje lice zakretati od te trebovne patnje, naprotiv reće se u akirali u glavi mine, luku adaben nar, nego će se kazati silnicima, luku adaben narima kuntum pet sibun, se ili iskuste dobro džennetsku patnju od koje ste bježali, koja će, koja se znači priprema za nevjednike. Ovo sve nam govori ko? Ovo nam govori, draga moja braćo, Koran. Allahova knjiga. Koju je Allah te bareke o ta'ala objavio na najboljem jeziku. A to je arapski jezik. Pa zato Allah te bareke o ta'ala kaže وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Mi ovdje Kur'an navodimo ljudima raznovrsne primjere kako bi pouku izvadili. I kada Allah Đelešanu spominje Kur'an i spominje da je on na arabskom jeziku, opet spominje riješ takvalu, što nama uvijek dobro dođe, a pogotovo u ovome momentu kada govorimo o takvaluku, kaže Allah te Tebareke u Ta'ala, Kur'an na arabijem, غير ذي عوج لعلهم يتقون Kur'an na čistom arapskom jeziku, koji nema nikakvi kontradiktornosti, da bi se, pobo, da bi se pobojali. Znači, Kur'an in arabijen, gajre di ivađi, la'allahum jeftakun. Kur'an na čistom arapskom jeziku. Ivađ je mankavost. Aveć je čaravor. Zato će dečar biti aoveć. Biće ne samo slijep, nego neće imati nikako jednog oka. E kod'a nema nikakvi slabosti i nema nikakvi manjkavosti. I on je najbolja knjiga za kogo bojasne Kur'an na arabijem, gajre mi na arabskom jeziku. I zato treba učiti arapski jezik i ovo je vjera koja je objavljena na arapskom jeziku da bi ljudi još više mogli la'allahum yattaqun da bi još više ljudi mogli da poznaju svoga gospodara jer ovo je najbolji jezik za upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pa molim Allaha dželle šanuhu da nam odali moć govora na arapskom jeziku da ga savladamo na ovom dunjaluku da njegovu knjigu što više učimo i da se na taj način što više Kur'anom i takvalukom oplemenimo.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 إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم الله حقا قد جفوت ديارنا